Esi laimīgs. Esi laimīgs. Tu ieaugs Dievu visvaranajā svētībā, viņa augstākajā lepnumā. Esi laimīgs. Vakardienas pasaule vēlas, lai tu baudītu tās padevības elpu. Šodienas pasaule vēlas, lai tu baudītu tās paļāvības elpu. Rītdienas pasaule vēlas, lai tu izbaudītu tās piepildošo elpu. Esi laimīgs. Esi laimīgs no rīta ar to, kas tev ir. Esi laimīgs vakarā ar to, kas tu esi. Esi laimīgs. Nežēlojies. Kas žēlojas? Akls ubaks tevī. Kad tu žēlojies, tu dejo tumsonības dūkstī. Kad nežēlojies, visas pasaules iespējas ir pie tavām kājām, un Dievs dod tev jaunu vārdu – tiecība. Tiecība ir augstākā bagātība, gaismas un sajūsmas pasaulē. Esi laimīgs. Vai vēlies nekad nebūt nabaks? Tad esi laimīgs. Vai vēlies mūžam būt varens? Tad esi laimīgs. Esi laimīgs. Tu gūsi to, kas tevi iepriecina visvairāk. Tu būsi tas, kas tevi iepriecina vislabāk. Esi laimīgs. Dievs tevī redz savu tiecīgo radību, savu pārveidojošo izpratni, savu apgaismojošo atklāsmi un savu piepildošo izpausmi. Esi laimīgs. Dievs saredz tevī vēl vienu dievu. Dievs redz tevi kā vēl vienu dievu. Dievs redz tevi un sevi kā vienu.